Yeah, Freestyle 2010 Pagandahan ng jowa Paangasan ng lolo At kalakihan ng titi Haha, sisimulan ko na ba? Here we go Ako na mauna Take What? Ang GF ko, kutis niya ay napakakinis Eh yung GF mo, kutis ay parang sa atis Ang GF ko, sunod sa akin sa isang bulong Eh ang GF mo, mahaba ang buhok niya sa ilong Kung tingin mo sa GF mo ay napakaganda eh napakalaki naman ng kanyang panga Tapos oh. sasabihin mo na ang GF mo may cute toothpaste Bakit ang Sunrocks ginagawa niyang toothpaste? Kung ang GF ko, Sunrocks ang ginagamit pang sitilyo Yung GF mo naman mukha ay parang ginanchilyo Kaya wag ka na sa akin magmayabang Kasi ang GF mo pare ay napakatabang Ang GF ko ay matabang sa'yo naman maalat tapos yung kanyang balat ay napakakunat Ang sukat ng kanyang utong ay isang pulgada Tapos ang kanyang mani ay nawawala pa Masyado kang kismoso, wala namang alam E mani nga ng jowa mo palaging nilalanggam Kaya wag na wag mo siyang ipagmamalaki Kasi ang jowa mo nagkamukha lang sa retoke Alam mo ba, sa GF ko lahat namamangha Eh ang bebak mo nahahawig sa palaka Sabihin na natin na wala siyang mukha Meron kaya mukha yun? Oo, meron niyang mukha Meron nga Oo, puro lang mukha Take 2 Pagalingan ng lolo Pagalingan lang ng lolo, panis ka sa akin Dahil ang lolo ko, malaki ang uti Yung huli niyang biniyak, ang matris ay wasak Balita ko na pati ang abdo ay pisa Titi pala yun kasi akala ko ugat Kasi titi ng lolo ko tatlo nagbubuhat Yung huli niyang tinira natagpo ang patay At sabi sa imbalsa mo na pino ang atay Alam mo ba ang lolo ko? Ang chicks niya ay walo Pero lunes hanggang biyernes lang iba pa sabado Eh ang lolo mo nakita ko ang chicks niya ay pilay At ako'y napasigaw kala ko na buhay na patay Sabi mo ang lolo ko ang chicks niya ay pilay Yung chicks nga ng lolo mo Nabubulok na yung puday Mga mukhang standby Doon sa Mark 1 At ang mga pekpek nila'y may langgam Yung lolo ko malakas pa magbuhat Eh ang lolo mo parang ugat ng duha Para siyang may TV Angat na ang balikat At Kala mo pagong nasa likod may buhat Sinong pagong? Yung lolo mo nasargo ang ilong Natatag ng galis at sa itlog may kurikong Umugi lang ata iyan ng konti sa liyon Pero wala pa rin pinag-iba hawig siya nilikong Take 3 Patigasan ng tipe Here we go Kung patigasan lang ng titi Mas matigas ang akin Lahat nasa sarapan Kahit di na virgin Di tulad ng sayo Ang titi mo'y malambot Malambot, malambot Pati ang betlog Paano mo naman nasabi na Ang titi ko'y malambot Baka kapag nakita mo to Ang puwet mo ay matakot Ang titi ko'y tigasin Laging nakatayo At tuwid na tuwid Di gaya ng sayo liko At tuwid na tuwid Kanina lang merong nagsabing titi mo'y pingas Nakakatawa at wala pa yan sa hulma Tumitigas lang iyan dahil sa Viagra Viagra, kailan may hindi ko yan kailangan Dahil ang titi ko mas matigas pa kay Hokogan At di ito pingas kaya wag kang mag tulad ng kay Marduling Oo nga si Marduling ay talagang napakabaho Pero di naman ganun kabaho Ang aking buto, ito ay patigasan Sa'yo parang hokogan Sa akin ang tigas naman ay parang kay Betlogan Kay Betlogan, tumitigas sa kanya Betlog lamang So tumitigas pala sa'yo ay Betlog laang At paano mananalo kung ganyan lang yung titi Matigas nga pero takot sa mani